Errukbia solas eskukal gurekin Jean-Michel González, egunon? Egunon. Jokolari hoia, eh, biztan da, haipatuko ditugu beho eta bihoneko taldeak eh, biherren partean, baina Eh, Nagusikin nahi genituen eh, nesken eh, balentriak gora ipatua aurten federal bat mailan ari ziren, eh? maila heldu da hori, elite bat bi eta federal bat baita, jautsi ziren dula bi urte ala, arazoak izan zirela eta ASB taldean, eta gerozik jakin dute berpisten, pixka bat biaren sasoin on baten egiteko. Zu ze postu duzu hor neskekin, Jean-Michel Zuzenki? Baina manageri izan eta bainako talde hortan ni uh, joan berriz azberat eh, urtean, bi urte, guai. Eta hasi ginen sasuna sei uh, diokarilekin Eta lehen, lehen sasua finitzen eta oita amak uh, neskekin eta bost, uh, federal bat ortena. Eta orten neske guziak atxietu. Eta gaztiak uh, keretetik eta leheneko talde hori eta betetzerat. Eta gokampoko zonbeita arretu da urten. Sasuna hasi, hasi dugu uh, emeki emeki, galdu ginuen pondu batez Kolomienen partida. Joan Dilanda irazi ginuen, galdu ginuen uh, iru pondu kontra. Eta inginuen eta elkerrizketarat eta uh, urte ondarian eh, ikusteko zein nahi dugun uh, zertzen eta neskele maia, gure maia, uh, ahantzatzeko elgerrekin. Eta nintzuten atxutuki partida guztiak irabazi, eta gero handilanda lehen uh, lehen partida kalifikatifo hori etxean jokatu, atxurutuki, eta hori jokatzeko bagi nuen lehen bietan finitu, eta finitu du lehen denak irazitu handilanda, Tarbexe, Kolomie, bon, denak uh, etxean eh, dira eta galdu dute etxean. Eta lehen finitu gune, eta Grenoblen kontra izan ginen, 8. Uh, final horretan, eta irazi ginen, handilanda izan ginen, ibozen, tarbesen onduan, eh, kolomien eh, kontra diokatzerat. Gandhi landai, eh, final erdi hori jokatu ginoen ortexen eta tarbesen kontra. Han egira zikin Eta hoai <laughs> jokinen eta burruen erat, fina diokatzeko. Eta han irazidu, zidu, xili mazaren kontra, eke joan edo elit batian zirena. Eta jauzi zinean eh, federal batean, eh, ba, gure gisa jukarari, ez osoa so, jukarari, pixkat eh, so, diru, diru gutire, eta bo handi lan da, nezuten biherritz Igor uh, lehen uh, elit bi hortan. Guk bate, uh, sajno hasi eta emeik elit bi hortan eta igotzeko berritz. Eta sasuna pixka gantzatu zantzatu, eta zendako ez, eta ba, eta bon. Bostia piztu. Aizan gira, ba, aizan gira, eta meki-meki diukarieke, eh, berdemezela entrenuan hilzen ziten, hilzen... Eh, ziena, baginuen eh, berroi bat neska aldi goziz, eh, aste hartetan eta ortsialetan, eta handi lan da, bon, emeki emeki, eh, dena, dena montatu da berden bezala, eta onda errati edazteko. Ez da antzi berra orten bat uh, indula, amaretan ahitzen Finalean? Eke finalean galdu dute eta nafagoaren kontra, nafako eder baten talde eder baten kontra. Baina guretzat, neskentzat, sasona izi ahirri gona izan da, kaetetan bitaldeake kalifitu diak, amareko galdu dute uh, eh, lauden finaletan, eta eh, uh, amostikoke uh, eh, lauden finaletan, bon, guk mm -hmm. txapeldun eta biagen talde hori eta finalen galdu duguna foren kontra. Justu, e mozten zitu, erraiteko dula bi urte, zu itzulizinelaik, bala, eh, sei zirela, ba. nola eginda berriz osatzeko taldea? Ba, neskeri zautzen haute eta... Ta hasi deitzen bizka bat ezkerte eskuin eh, neska karrazteko eta handi lan da be, eh, jindia neska batzu bertzeak egiletuzuna berriz hasi dira goekina eta hogeita eta sortzi ginen eh, ondagerat eta izan gira aldo bezala taldeat emaiten tokian eta erriubi ubi egiten eta bon, eta susna untra astu da eta handi lan da neskeak emaia honbatekin ez duen berriz biherren susna hasi eta dinarrezute eta lagun batzu, gazte horiek iguria gurekin, eta handi da bon, eta, mm. eta, bat, iduta eta bizpailu ginen, izan zie horretan, handietan, iduta eta bah, lau edo bost eta kaetetan, amost eta amost urte eta entzinago. Eta nik uste, uh, urte horretan, niskote, baiunako niskariek, uh, eh, oso herri honan eh, dira. Mhm. Zer aldatzen da, elite, eh, edo federal batetik elite birat, nun izan dira aldaketan nagusiak? Bo, eh, piaietan, federal batean hemen ginen, bon, azetak bestean eta kolomia ginen, tolosa biskat. Eta aldo nortian ditu dugu ukaindu pa, paiseat La Lavalet, Toulon, Perpignan, ukaindu La Rochelle. Gastuak ala bidaietan eta ba, joko mailan ere oskabat ba, gehiago? Joko mailan, mm -hmm. meretan du maileak, beharko du, behar zena preparatu, eta gio piaiak uh, e, izierri, luziak, baina bon, bost edo sei piaia handiuk aintu aurtena, eta gure, gure maia da, eta talde niberortan eta eoitea, eta gio handik e, haintzina segitzeko. Hala, lehen urtean bederen egoitea, eta mm. gero zergatik ez ikusiz? Uh, ba, nola ah, pasten den. Ba, goi mailarat? Ba, lehenik e, hor uh, behar du egon, erit baion antzat eta nik uste mexute talde bat eh, elit bihortan ukaitea eta aldo guzienen du eta hori goiteko eta gero ikusiko du. Mm -hmm. Eh, mutikuetaz eh, mintzatzeko, Jean-Michel, behoko jokolari hoia, ah. titulu haundiak irabazi dituzuzuk, e, behorekin dola goi urte pasa. Mm. gertatzen ari dena, bon, pixka bat atxin hartu du, behok, santzaz ere, zela jaren einan, nunbait, horiak eskertzen aldute. <laughs> eta nola ikusten duzu Uh, Besaun egartik berriz hartzia eh, eta geruari buruz uh, eh, beho prodebin edo berriz topa malau zaila edo nola ikusten duzu zukola? Besaun egartik editia zaito onda, gilean badia jendeak uh, sosaikin, sosa barbeta. Olako nibeletan egoiteko eta jokarriak eta eta eta mende bezala eta hartzeko. Eta gau bada da, xoan egerti, marbaje eta flip van emerv euh, dietia guai uh, biarritzen eta. Berden bezala berritz euh, talde hori eta klub hori berden tokian emaiteko. Nik uste mementoko prode bihan dute behe tokia. Nik uste han dute euh, berden bezala izan eta ikasi, ikasi denek, xoan egerti lehenak. Uh, Nivelak dela, uh, eh, sosa behar dela, baina behar demezela ibili behar da sosa, jukariarek ez da sobera tromatu behar ekiara aztean, eta eh, ez, da, ez da erretz. Galderiko baina... kanduzuzuk eh, entrenatzeko? Ez, ez, Jukulari, ni egi ahunt... Ez, ez dira din zure ganat ez, entrenatzeko? Ez, ez, son ikusi dut dionden egunean, eta nahi du berritz, ba, hastia biarritzen, baina ez entre ono gisa ez. Zer bezala? Ez, euh, ez, ba, ni hilziko, eta ba, zonbit urte, ah. ez euh, da gehiago fitxikite miarritzen eta jokalizarekin. Mm. Indote eta goien urtea bimilabiko titra txapeldon euh, hori eta agenen kontra, eta ez gira komitatu izane bate, eta mm. Hmm. bon, triste da hola, hola izaitia. Mm. Ala, memora, memoria labura. Ba, labura, ahon labura. Eta bo taldeaz eta ala ere, prode bine gonez... Talde, talde poit bat haidia montatzen, eta go prode bine baute... Jukariak uh, eh, arra eta ba, somi gazte aldo denak, baina hatik ere dira, somi <laughs> gazte, biarritzera, diokatzeko, eta gauz zona da, baina biarritzen jokatu gaute. Biotzen onduzu duzu gehiago, baionan Ez, ez, biota. Ez, ez, ez, Kanbon? Kanbon, neskekin izan, neskekin izan, enen eta eta bostu txobra denborik eh, hiltzeko uh, ezkerte askoin. Mm -hmm. uh, Aviron, aipatzeko egia, or, aipatzen zen denbora batez, eh, zuk hori bizi izan duzu, fuzion fa, famatu hori, ba. e, eh, idutzen ez dela bat ere posible izanen orain, ikusiz nola egituratu den uh, ara, eh, bere kampusa baionak, baiona ala ere, ala, topa malaueko taldea da orain, bon, zailtasunekin besteak bezala, benen uh, jakin izan du, pixka bat gehiago egonkortzen edo egoiten hortan. Ba, ba, ez zuten uh, eh, bakerkibili eta, bon, normal da, holako emineke izaitia eta egitera geho. Mm. Kampus hori ez tanzi behar ez du, la, ez aviron egina, mm. baiunako meriak du. Mm. Uh, eh, neskeak hilzen dira, abuz kampurtan, abe kampus hortan uh, entrenatzeko eta edikidat deneri. Zien neskak? Ba, mm -hmm. ba, ba, kadetak uh, astezkinetan eta geho, haundiak hortzialetan um, uh, egiteko. Eta ni uste baionak, um, eh, itzuri handi bat hartu du, uh, Jean Doge berriz berritu du, eta ino berritzeko du uh, partia bat. Nik uste talde eder bat montatu dute, joan den urtean H-Cup hori jokatu dute, Challenge Cup dena, o Champions Cup dena hori jokatu dute partida oso onak eginez. Eta gio frantziako, frantziako uh, eh, txapekelta zailo da, behinantzat. Lehen urtean eh, sorpresa edera bat izan zen, eta taldeak ez duen sumak esu maiten, aurten uh, eh, izierri zaila izan da, izan da. Eta heldu urteko uh, bote idukaria ondiatzu heldu dienak, galdu dute zomidokalari. Eta beharko dute berriz, uh, betik asuman, Hor eh, egoiteko, mm, nik uste behin antokia lehen taldean da, topa malochtan da nik uste behin antokia. Camilo Pesek, bada ukandu importantzia hondi hor? Ba, bizan Camille Pesek, eta... Ez ba, bakarrik behinan. Ez bakarrik bainan. Nik uste eh, pausa eder bat uh, ekarri du jokoan, buruetan, derentzat, jokilentzat, antrenzilentzat. Nik uste eksperientza eder batekin jinda. Denek uste zuten eta jina zela bere bere rugbya finitzeko, eta berden Zela sospizik hartzeko, eta goxan basteko, eta ez, ez da ala. Ari da berden bezala, entrenoetan ari da, denetan da, beti konseil onak metentu gazte utzi eri. Eta nik uste, uh, eh, bai juri zegoen, juri zegoen, juri zegoen da, paixekoa, ba, zegoen. Mm biarren äh, biharren amara ikerazote, bost nortzen zat, nik uste gauza hona da, eta haidea taukietan eta barden bezala, eta ikerazen jokari onak eta famatuak, eta hona bai barden bezala egoiteko, mm. lehen, to, lehen tokiortan. Elgarrizketa edo denbora fite doa, es, neskekin hasi, neskekin uh, bururatuko dugu, bon, zeliku duten neskek bai honan ezaski beti? E, ba, uteleko da bat, behinako herriak eta ideak gurekin dira. Iten ikusten du guzua, behar bezala, ipatzeko, nola pasten den, nola, zerri egin behar dugun eta eta uta hua. Eta baiunan, mementoko, untsa pasten da. Emeki emeki behar da, tokia, ez da sobera fite izan behar. Ahi gira, zerbait edera montatzen baiunan, eta badu segitu lola. Non, bebi bazuek hasteko, eta mire esker. Bai, mire esker zuri. Aldu